Na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa basi tumempa madaraka mrithi wake. Lakini asipite mpaka katika kuua, kwani yeye anasaidiwa. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Wala msiakaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia iliyo bora mpaka afike utu uzimani. Na timizeni ahadi, kwa hakika ahadi itasailiwa. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Na timizeni kipimo mpimapo, na pimeni kwa mizani zilizo sawa. Hayo ni wema kwenu na hatimaye ndiyo bora. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل ulaika kana anhu mas'ula wala usiyafuate usio na ujuzi nayo hakika masikio na macho na moyo hivyo vyote vitasailiwa ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا wala usitembee katika ardhi kwa maringo hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima kullu dhalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha aya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi dhalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Haya ni katika hikma alizokufunulia Mola wako mlezi. Wala usimweke pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwingine. Usije ukatupwa katika Jahannam ukilaumiwa na kufurushwa. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما Yeye Mola wenu mlezi amekuteulieni wavulana na yeye akawafanya malaika ni banati zake. Kwa hakika nyinyi mnasema usemi mkubwa. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikiwa yaliyohusiana na riski yamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu, basi haikufalini kuwaua watoto wenu kwa kuhofu ufakiri utaweza kutokea. Kwani sisi ni wenye kudhamini riziki zao na riziki zenu, hakika kuwaua hao ni dhambi kubwa. Wala msiukaribie usinzi kwa kuzingilia sababu zopelekea uzinzi. Jambo hilo ni jambo la aibu na uovu usiofichikana na na njia mbovu kama hiyo. Wala msiuwe nafsi yoyote ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiua ila kuwa huko kukiwa kwa haki. Kwa kuwa nafsi hiyo inastahiki kuwawa kwa ajili ya kisasi au kuwa ni adhabu ya sharia. Na mwenye kuuliwa kwa kudhulumiwa, sisi tumempa jamaa yake wa karibu haki juu ya yule muuaji kwa kutaka kwa kadhi uliwe kwa kisasi. Lakini naye asipite mpaka katika kuwa akataka kumuwa mtu mwingine asiyekuwa muuaji au kwa kuwaua wawili badala ya mmoja kwani Mwenyezi Mungu amemsaidia huyo kwa kumpa haki ya kisasi au kulipwa fidia. Basi haimfalii kukiuka mipaka iliyowekwa. Wala msiyatumie mali ya yatima ila kwa njia iliyo bora kabisa ya kuiamirisha na kuikuza. Naendeleeni hivyo mpaka huyo mtoto afike umri wa utambuzi kuweza kuendesha mambo yake. Na akishafika hivyo, basi mkabidhini mali yake na timizeni ahadi zote mlizochukua kwani Mwenyezi Mungu atamsaini aliyevunja ahadi kwa kuvunja kwake na atamhisabia kwa hayo. Na mnapompimia mushtiri mpimieni vilivyo na pimeni mizani kwa uadilifu kwani kuweka sawa vipimo na mizani ni bora kwenu kwa hapa duniani kwa sababu huwaraghibisha watu kufanya nanyi biashara na malipo mazuri zaidi ni akhera. Ewe mtu usifuate maneno wala vitendo vijua basi usiseme nimesikia na hali hukusikia au najua na hali hujui kwani masikio macho na moyo vyote hivyo ya kiyama vitamuuliza mtu kwa alivyotenda kwavyo wala usitembee katika ardhi kwa kiburi na majivuno kwani vyovyote utavyofanya huwezi kuipasua ardhi kwa nguvu za mkanyago wako na kama utavyokuwa mrefu, uweze kuipita urefu wa milima. Yote hayo yaliyotajwa katika mausio ni mambo mabaya yaliyokatazwa na yanayochusha na kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Na hayo ni katika aliyokufunulia Mola wako mlezi katika kuijua haki kwa dhati yake na kheri ipate kutendwa. Wala usimfanyie Mwenyezi Mungu kuwa na Mungu mwingine, usije kutupwa katika jehanamu ukijilaumu na ukilaumiwa umeangamia na umefurushwa mbali na rehema za Mola wako mlezi. Subhanahu anayachukia wayasemayo makafiri kwamba malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Anasema Mola wenu mlezi amekufadhilisheni kuliko mwenyewe kwa kukupeni nyinyi watoto wanaume wenye nguvu na yeye akawafanya malaika ni banati zake kwa mnavyodai. Kwa maneno yenu haya mnazua matusi makubwa.